Shane Sloman estis usona componistino, concert pianisto caicantistino cantistino en Anglio. De frua aĝo el elstaris kiel infana pianludanto sub la instruado de Lois Dulcan, kiu estis la instruisto de la regino Victorio. Estas dirite che Shane ludis opera in in sur la piano en la agio de Quinn, cae ancau tre frue cae autodidacte comensis componi. Ciam si esti de Quinn diaragia, Shane cune cun sia familio translocigis al Usono, cie si havis quelcaen pianolernantoin. Sed Duu iarui pos sia alveno al la lando, si iam faris concertam debuton en Nov Iorco ce Niglos Gardens. Tiel, si commensis si an activan cae successam carieron en Usono, kiu dauris dum la 1840-a iaroi. Si turneis, tra grandai urboi kiel Filadelfio cae Bostono, cie siei presentoi estis tre bone ricevitai. La ehoi de sia concerto en Bostono atingis Anglion, cie la semaina angla music giornalo La Musica Mondo raportis che la Boston Gazetoi estas plena ielaudoi por Fraulino Jane Sloman. La filino de signor Sloman antaue de la Tunbridge Wells Theater nun directoro de la New Orleans Theater. Tiu chi yuna virino estis studento de signorino Dulken, cayestas estas nur xep si estis presentita kiel concertistino, creante suffice da excito pro sia pian ludado. Oni diras che si montras grandan guston, senton cae potenzon en la interpretado de la componagioi de Hertz, Mohler, Thalver cae Litz. La Norton Grove Vertaro pri virina componistoi notas che si ai concertoi estis concerto accompagnita per biografia schizo quiu u prescrivi sin ciel el mirin fanon chi estis plene mem lerninta en componado oni rapportis sian an plura in presento in celebrita regia cortego cae sia neformalain ludoin, in ludo in cun la violon virtuoso Nicolo Paganini cae la talenta pianisto Sigismund Thalberg. Shane Sloman, cune cun Augusta Brown, Marion Dix Sullivan, Faustina Hodges cae Susan Parkhurst estis identigitei ciel membroi de la unua generazio de profecia e virina componisto i en usono aperinta en la 1850 ca iaroi tio ocasis tiam quelca componistinoi lasis la salon musicon ca e comensis componi ca publicigi pli ambicia in vergoin esplorante nova in limo in de pli granda e formoi vastigitan instrumentadon cae pli complexan music lingvon, ciel notas la publicajo American Woman Composer. Sloman verkis de simplei popularei melodioi gis la pli classicai cromatai stiloi ciui caracterisis romantica in componistoin de la mes decnaua iarcento. La favorite estas virtuosa octava estudo en formo de mazurco. El plurei siei eldonitei componajoi, si estas plei conata pro la verco de la canzonoi rulici sur argenta luno, cortuscia popol canto, quies melodio cae canto texto havas melancolian senton. Cai ancau forgesi vin cae adiauo de fraulino. Si ofte vercis sia in propra in textoin por sia i piana i componajoi, cae si estis conata por montri la virinan perspectivon priamo en sia i cantoi, kiel en mi paroligos lin. Si ancau eldonis de melodist vocian collecton da popularai cantoi cae plurai originai corus melodioi, cum pianai accompanai vercoi, cio ci desaimita por uso en lerneioi de iunai virinoi. Post 1872, Siei componajoi estis publicigitei sub la nomo de Sloman Torri quancan sia blasta publica concerto qui el pianisto ocasis en 1850, sciei cantoi cae componajoi daure estis publicigitei gis 1902, cio parolas pri sia daura popularezzo.